witness. I got a witness and I won't quit this. The flip lock, it drop shit. I'm in tip top shape. Lyrics escape, can't even catch him with tape. Main attraction, using my brain, the fraction of my knowledge and wisdom, a lyrical rhythm, and give him a migraine before I reign on stage. Let it walk like the fingers on a yellow page. Rhymes and homicides are lethal. Nobody's equal to me. No one survives, survive, make a sequel. MC Percy, peeking no mercy to nobody MC till they reimburse me. I cold grip the mic, strike and rip. It's like my rap to laugh. We did adversaries to kryptonite. Hit you with a verse, make you disperse call up a hearse, cause purse get get worse than this. Brain cell shatter, MC scatter, splatter them all with something that ain't even matter. Got a ladder on stage, woman running, coming every eighth of little ring on my finger. This single linger unengaged, renegade, First peeing afraid. And know what, no gonna son, I'm getting paid, I'm a Rex played every week I'm like lottery. Raps a part of me, word flow, but don't show no blood in your artery. Ladies greet me, treat me like the stars. When I show up, they start to throw up all their panties and bras of me. Rappers that laugh at me now, take after me with time for prime time in the battle line. for lining behind every mind, trying to rhyme with intellect. Spelling all incorrect, fire every line. Minds are in perspective. Those in the premises will always remember this record. Elected the top 10, stop then to reminisce. First Persevere, the rabbit get worse than me when it comes to rhymes. Every verse will be harder than titanium parts when the cranium verse. This verse reverse explodes like uranium. So yo, don't upset me, cause that will only get me. bad up is bad up, I had enough of letting these amateurs I call them wannabes and bake the on the peas. And if they ain't, they're gonna be to all your critics. Just admit it, my style is dope. You can't cope when you hope to get it, you captivated, activated, rap related. Fans leave infatuated when I get open. The place starts smoking, you start choking. Chevrolet and punks get broken. Rehearsal, I better get burst. The time reverse your style. And can't be the make me first smile. You put in the stretcher. When I let the style get ya, I bet you sweat the rhyme, respect the records you manufacture. So whack, you can't sing them or bring them, people fling them back at you. You're the fattest, baddest, of the best the cat has been inflated and rated G for garbage, cause that's just that is nobody's killer. On the mic and up in the wind, I'm a striker like the Zodiac Killer. This 22 year old veteran, you ain't better than medicine, won't help slick, speak the peddling. What I write is right and hype, the type parasites wipe, the right in the stage right doing it, but hold the mic right. Yeah, this is the rhyme inspector, MC Percy P, coming at you straight from the boogie down Bronx. I wanna give a shout out to the Ultramagnetic, organized confusion, to everybody around the way in Patterson Project. I wanna say peace. I dedicate this to my cousin Kevin Turner. Rest in peace. not so sunshine. Everybody loves the sunshine. sunshine. Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat. No, I have some food for thought.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 Da li sa himnom sa tekstom ili sa himnom bez teksta? Ne znam da li znate da pevate himnu uopšte. Dobroveče, 48. put po redu. Kupek smo otvorili sa himnom ljubavi, sa himnom, čini mi se, himnom himze himze polovine u izvođenju Damira Imamovića i Sevdah Takta. Damira Imamovića i Sevdah Takta koji su zatvorili dane Sarajevo u Beogradu u subotu uveče, koji su nedavno svirali u Zagrebu, uskoro će i novi album novog trija Damira Imamovića. No to svakako nije tema naše večerašnje emisije koja se zove Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Tema naše večerašnje emisije bit će remi, odnosno elementa. E, negde između dva koncerta u Srbiji, jednog onog na Božidarcu, odnosno na Domu kulture Vračaru i drugog onog na Trench Townu. Bili smo u Zagrebu i malo smo razgovarali sa Remi. Čućete zašto sam ja između ostalog i ovu emisiju nazvao i kao mala noćna terapija. No, pre nego što pređemo na taj deo razgovora sa Remi, na taj deo, na taj dobar deo razgovora sa Remi koji će činiti ovaj 48. kupek po redu, možda samo još par rečenica o stvarima koje se dešavaju oko nas, a nekada i sa nama. Dani Sarajeva su završeni, uskoro nam se bliže i veliki festivali što filmski, što muzički, što ne znam nija čega sve, evo ovih dana, odnosno 25. maja ponovo na Dan mladosti je otvoren i mikser. Iskreno da vam kažem, program je malo šizofren, ne mogu uopšte da se snađem u svemu tome. Ono što je jedino, što sam upamtio da u petak svira Goribor, dakle 1. juna, a u subotu nešto o čemu sam ja u nekim prethodnim kupekcima malo dao naznaku da ćemo se možda nekom trenutku malo više pozabaviti. Reč je o Turskoj, odnosno Istanbulu. 2. juna na mikseru između ostalog svira band Replikas, band koji je dobrim delom zastupljen i u filmu The Sounds of Istanbul, Crossing the Bridges, preporučio bi vam da ga pronađete i pogledate, a pre nego što to uradite, ja ću sada da vam pustim da čujete zapravo o čemu se radi. Replika momci dobro pevaju, možda bi mogli da nastupe za reprezentaciju. umjetnički program edukativnog karaktera. Pitala sam vas zašto se ovoliko ljudi koji se danas okupili u subotu osjećaju nesigurnim. Zbog čega se osjećaju nesigurni? Zato što upravo imamo groz i upravo imamo dosta koji podrivaju ovaj sistem. Sređu ko mi osređu, ko Boga da vjerujem Neću da odustanem, nastavljam da djelujem Ostaju mi samo potisnute tenzije Dok istina ima tri različite verzije Hajmo iz ovog stona, jedna cijela tona sranja Iz gustog granja mi odzvanja, odzvanja, odzvanja Ha? Ovo je najbolji sistem što može biti Jeba, i gara i cigara i Ovo je najbolji sistem što može biti potpuno neće Braćo za zidina jedina krema Vi ste posebna vrsta, vi ste društvena krema Zbog vas šuti, naša himna i njema Vi ste posebna vrsta, vi ste društvena krema Zbog vas na šuti, naša himna i njema Pozdrav! Vučiću, šta ćete reći ljudima koji traže vašu ostavku? Ne dam ostavku, neće ova vlada podnijeti ostavku. svega hoće život zdrav Preuzmi kontrolu i zauzmi stav Budi kraj svog uma kao lav A sistem će poći šav za šav Digni se i bori, kreni ka slobodi Jer ova lokomotiva u propast vodi i njima to godi Budim vatrom koji će sistem da gori Ima li života poslije demokratije Dok vječno vladaju triste partije Prolaze izbori, nacionalni zorovi Režirani sporovi, isti nema, Nema, nema sistema Čini se rješenja nema Biznis je jedina tema Vlada nam uporno tema Ma nema problema, ma nema problema Važan je svaki taj glas koji daš U igri se samo moj, tvoj, vaš, naš tri su isti, ali kao različite strane Vlast pripada zima i potwierdzili na masz Ja to znam i ty to znasz Hej! i Ja to znam i ty to znasz. Sada kažem dostaje, sada kažem dostaje Idem na se borim, to mi jedino preostaje Sada kažem dostaje, sada kažem dostaje Ovo malo ponosa mi jedino preostaje Sada kažem dostaje, sada kažem Ja sam necrveni, ja vas gledam svjetlo obraza ovdje. Kako uvesti pravila onima čija je himna zaista nema, da nauče da pevaju i kako ih izbaciti iz reprezentacije, to je, ja mislim, veliko pitanje koje muči neke ljude. E, Dubioza kolektiv i Frenki su ovo bili dosta. Mi nastavljamo dalje sa Kupekom, inače ovo ljeto će biti očigledno poprilično vruće. Ne samo u smislu sunca i temperatura, nego koliko sam primetio, i što se tiče gej parada. Odnosno ovoga puta to ni neće biti gej parade, barem što se tiče Beograda i Zagreba, nego će to biti bukvalno po čitave nedelje. Kako će to izgledati vidjet ćemo. Kako će izgledati u Splitu isto evo imali smo prilike da vidimo ovih dana kada je zapravo originalna ideja da to bude na rivi premešteno u prekurative pa otprilike nešto što podsjeća zapravo na situaciju u Beogradu od pre dve, tri godine sada već. Mi nastavljamo dalje, dakle kupek i sada već praktički možemo da pređemo na centralnu temu 48. kupeka po redu. Slušaj, ti si tako lijepa, a ja sam takav strar. Ja sam praznog čepa. a ti mi sa mnom rad. Nemam gola somos soldats. se na mene ljuti Ljudi u čemu je point Ja ga zvao me žuti Kod njeg zaparali joint Onda još dva, tri Spojili igrice na TV Soker igrali Nisam čuo svoj mobilni Propušteni pozivi Jedno, dva, tri SMS-a Na jednom piše kasniš Na drugom pita Jessa Mora da je bijesna Izvisila je opet Reče da sam glupi kreten Jebeni reper prokle Sorry draga kriv sam što propalo nam veće Morao sam tekstove pisat Nisam isto smeće operita tanjure Evo ja ću drugi puta Nemoj biti ljuta, idemo do kluba sutra Sam ja i ti, neću te draga zanemarit Kunem ti se, neću se opet sa dešom razvalit Neću se pošora draga, neću te sramotit Kunem ti se, nećeš ne morat na hitnu vodi Al hita je došla jer se popilo dosta Još sam povraćao po tvojoj novoj haljini sa posla Cijeli klub se je smio i povraćam u te gledo A ti me ljubila u čelo jer sam tvoj bosanđero Ti si tako lijepa, a ja sam takav stran Ja sam praznog čepa Ti nisam obraj Ne manco go na kuću Ne mam posločaj Perspektive nemam Al ja ko sam ti draj To mora da je ljubav To mora da je ljubav Kule da bitove ja po cijele dane slušam Tebi je dosadno jer i na liniji puštam Kuštam, umjesto da s tobom vješam veš Nemam gaže pa ni za cigare daješ keš Prljave čarape i gače ostavio sam na putu Moraš sutra radit, ja se kipom radim buku Nisam se tuširao ni obrio, ljudi smrdim Nema beda kada duvam i postanu prdim Baš sam smeće ne furam ti cvijeće, pisma i parfeme Samo kukam da sam sjeban i mislim na sebe Slabo kad kuham ručaka i onda mi sve zagori Kažem sorry, ona se nasmije i kaže da me voli baš mi bed Juče nam je bilo tri godine veze Ona kupila mi poklon, napravila nam je meze Jako najgore smeće, nisam iznio ni smeće Dao pare kladionici pa nisam imao za cvijeće Baš mi je žao čoveče, čoveče stvari sjebem uvijek Kad se idemo jebavat ja smrdim na burek Balkanski krkan, glavonja dlakav sam i čupam Ona fina uvijek draga, to mora da je ljubav Ti si tako lijepa, a ja sam takav stran Ja sam praznog džepa tutti li sanno dare, né manco la cucci, né manco associare. na srce, to smo mi, pusti rade po svom Neka se nadaju glasu tvom Čim ga daj, ostani tih Makar si bijesan sad na njih Tako je bilo, tako će bit Misliš da neće se promijeniti Ništa bolje, ništa gore Sve je prigušeni mir Samo promatram sa trakom preko usta kurvin pir A vidim sve signale svim jasni su znakovi Niko ne iskače Samo vlakovi karavane prolaze Pustinja je u nama Spavam dok me gaza, al ne budi me nama Ma što bilo što da se desi Pretihi smo mi Nema toga da pokreneme Da ustanemo svi Jedna glava pretiho je glasa nesmiljeno Ako ko proviri Bogati se bogate Pune im se kase Možda nam je bolje da skupljamo flaše Vrlo dobro znamo da smo zapeli u blatu Zapeli u vremenu nećem nečem tuđem ratu Glavo nje nas gledaju Sa visine Kradu nam iz usta kao gladne psine A mi Šutimo oduze ženi Sjete nas se samo kad su izbori A mi šutimo oduzeti Nevažni izuzeti Poraženi Sjete nas se samo kad su izbori Jedna glava pretih je glasa zapravo razlog takvom proboju, ajde čak i izvan granica Hrvatske. Ovdje se non stop postojao je taj, bar sam ja to tako nekako mislio kao neka vrsta problema. Gledam recimo TBF koji ovdje napuni dan sportova 10 15000 ljudi u Beogradu nisu svirali 10 godina recimo. I bilo je pitanje da li će napuniti dom omladine gdje može da stane 500-600 ljudi. Pa ne znam, ja, vi ste svirali vrlo često, ajde, i u, ono, sa Marcelom, pa ne znam, ja, pa ti festivalski koncerti, ali netko kada baš je bio vaš koncert u Beogradu i odjedan put se tako nešto desi i TBF napuni dom omladine. I to šta je, šta je razlog, šta misliš? Ali to samo ne znam ja, MTV ili prosto ljudi malo konačno došli pameti i shvatili da im taj internet i mediji jeli, koji su sada konačno se pojavili pružaju puno veće mogućnosti nego što su imali pre. Da. Zapravo nisam sigurna. Mislim da na to pitanje ne mreš nikako odgovoriti sa jednim odgovorom. Zato mislim da je tu kombinacija nekih nekoliko stvari pod pa jedan. Mislim da je tu prvenstveno e, glazba odigra svoje. Bez ikakvih dodatnih PR smicalica, e, marketinga dodatnog, reklamiranja, suradnje, ovoga onoga, mislim da tu muzika prvo odrađuje svoje. Internet je u tome presudan u ovom današnjem vremenu, a pošto su ti naši albumi zapravo od 2000. pa nadalje, to je zapravo to vrijeme internetske distribucije i redistribucije. E, to pod jedan. Onda rekla bi suradnja sa, sa Marčelom i sa i moje ono, solističke suradnje sa, sa dosta ono, beogradskih repera. Tako da ne znam, mislim da, je, da smo tu isto možda približili taj elemental zvuk i općenito ime elementala da negdje zvoni ljudima a pošto smo, vjerujem, e, dosta srodni e, sa, sa, ne znam, recimo Marčelom koji je strahovito popularan u Srbiji, dosta srodni što se tiče te nekakve, kako bi se to nazvalo? Tu smo negdje na istoj, tako da vjerujem da su njegovi slušatelji negdje načuli za Elemental, poslušali naše pjesme, otišli na YouTube, pogledali, skinuli album ili što god. I zapravo naš, na ono, taj neki način se stvara ta mala kritična masa. A onda nakon toga isto, eto, ono, dobra nam je stvar to što smo napokon Mislim, promijenili smo management, e, ljudi koji nam rade booking, tako da sad su i svirke učestalije u Srbiji i naravno u Beogradu. Recimo do prije par godina to nije bio slučaj što mene strahovito frustriralo. Sam s jedne strane čula jako puno o, tome da ljudi žele Pričali se na, na Facebooku, na, na našem forumu se bilo o tome, dobila sam mailove od ekipe kad dolazite u Beograd i onda mi ne bi znala šta ću im reći. Jednostavno ne možemo organizirati koncert jer nema s naše strane u menadžmentu volje za to jer koncert u Beogradu nije jednostavno organizirati, to je podvik jedno, jednak onome kad organiziraš koncert u Zagrebu. Znači, golemi grad E, veliki broj ljudi koji moraš prodrijeti e, e, ono, ne znam, plakati, biljeter, naš, ono, radijski televizije, sve to skupa, a zapravo to bend mora raditi preko nekakvog daljinskog upravljača jer ne može doći svaki tjedan u Beograd i odrazivati medije. Da, da. Tako da kažem ti, mislim da je to ono sve skupa ono sklop nekih okolnosti to je ono što mogu reći za, za Elemental. Za svoj band znam, ne znam, za fakat ne znam kako, nije mi jasno, ni meni to nije istinski jasno, zašto oni jako, jako dugo nisu mogli nastupiti u Beogradu, ne znam da li nije bilo interesa ili što, možda je bila jezična barijera, oni možda više kao dalmatinski imaju u, u, svojim tim pjesama, ali nije to opet onaj neki dalmatinski da ih ne bi razumjeli ljudi. Ne, ne znam, fakat ne znam. Pa, što god da je bilo razlog, pa evo nedavno su. Ono što je meni zapravo jako prijelo, nastupili su na dan kada su se dešavala ona najveća sranja u Beogradu, kad su bilo, da, rukometno Stupili su na taj dan kada je zaista čitav taj dan bio tako odvratan nakon svega i onda su se oni pojavili u Domu omladine. Mene apsolutno nije interesovalo utakmica, iskreno da ti kažem, tu već su igrali Srbija Hrvatska. Nije me zanimalo. otišao sam na taj koncert. Bila je tako jedna dobra atmosfera i prosto tu vidiš, znaš, da zaista ima negdje nade za sve. Da, da, postoji broj normalnih ljudi u svim tim bivšim i u državama, samo je, moramo se umrežiti. <laughs> moramo se umrežiti da napravimo tu neku mrežu normalnih. danas je to puno lakše nego što je bilo pre možda 20 godina. Pre možda nego sigurno, pre 20 godina. A, e sad, ono što je recimo kod vas možda zanimljivo, to je recimo moj stavan tip, želeo bih da čujem tebe, da vidim da li se s tim slažeš tekstovi koje imate, bliski e, i Srbiji i u Bosni i zapravo u čitam, čitavom tom našem, kako to zovemo, regionu. Ne znam, gledaj, tekstovi jesu tu kao pomalo socijalno angažirani, pomalo e, politički angažirani, pomalo emocionalno osobni. Tako da, znaš, ono, nema tu previše nekakve humoreske zajebancije. Naše stvari su prilično ozbiljne, ono. Mislim, u krajem slučaju ja ne muziku shvaćam ozbiljno. Ako hoću slušati komediju, onda odem na stand-up. Ne, ne tražim u muzici humoristički taj neki predah. Ono. Tražim od muzike nešto drugo. Tako da, ne znam, mislim da komuniciramo sa svojim publikom ono, na nekoliko tih razina. Što sam ti rekla, ono, i da se ljudi koji su na istoj valnoj duljini i u istom dreku obično ono, povežu s tim. Bez obzira na to da li ta muzika dolazi iz Zagreba, Beograda ili iz e, Sarajeva u slučaju. Tako da, znaš, ono, ne bi sad, kako bi ti rekla, svi mi patimo od istih bolesti. i svi zapravo želimo nekakvu istu stvar, a to je onako da, da živimo normalno, da budemo sretni i da imamo novaca za preživjeti i da, da se ne širi mržnja. I ja mislim da se ta nekako pozitiva i taj neki optimističan stav prema tome svemu skupa osjeti iz naših pjesama i onda ljudima da nije teško se povezati s tim. Ja znam kad ja pišem da ne želim projicirati nikakvu negativističku sliku. Čak nisam nikad ni razmišljala o tome ono da... Znaš, ono, čak i kad bili pitali ono kao da li vi planirano pišete takve stvari, ne biste li postigli. Zapravo, zapravo i ne ono. Tek kasnije znači, to je nekoj retrospektivi kad me neko pita onda razmišljam o tim tekstima, pa kao kritički ih sagledavam pa vidim da ono, da je, tu je neki taj prisutni taj neki optimizam i to se skupa, ali fakat i realizam. Ali to nije ništa ono planirano. Jednostavno je tako. I vjerujem da onda i drugi ljudi koji su jednostavno isto samo tako pozitivni, kuže tu ima. Kako ti to zapravo terapije? To mi je jedno. <laughs> i besplatno. Imaš sjesti, napisati, izbaciti iz sebe nešto na takav način i pritom još na stage to sve izgleda. Da, jučer sam imala sjajnu terapiju, ovaj, jučer na večer. Sam, baš sam bila pisala jednu pjesmu koju sam si već dugo sam si upriželjkivala. Um, o komadima mesa neću previše otkrivat <laughs> ako ne upadne na album ljudi će me prozivat gdje je to e, o komadima mesa i o percepciji ono metaforički e, e, komada mesa itd uglavnom da to mi je terapija i ne znam nekako bez toga ne mogu više se zamisliti. Nekad još prije davno, prije možda, mislim davno, kao prije nekih 7, 8, 9, 10 godina sam imala vrlo jasnu granicu između toga što mi je hobi, što mi je posao ili za što se školujem i to, jer znaš kao još uvijek si pod nekakvim utjecajem roditelja koji govore čuj prioriteti su prioriteti, faks ti je na prvom mjestu, a onda je sve ostalo i zapravo sam ono, zapravo kao ne priznajući taj sustav vrijednosti živjela po tom sustavu vrijednosti. Ono. I znala sam što mi na prvom mjestu, to je bila edukacija, kasnije kao posao da, A muzika je zapravo bila više to kao neki hobi, ono, ispusni ventil Ali danas fakat više mm, mislim da nije tako. Ono. I kaj najbizarnije znam točan trenutak u kojem se dogodila promjena. Kad sam se vratila kući sa, uh, iz, uh, iz Brisela, sa onog uh, prvog odlaska na, na, u projekt Diversidad, kad smo bili radili taj album Diversidad, ono 20 MC-a u 10 dana. To je bilo 2010, jel da? Tad sam se baš ono sad sama sam sebi rekla, gle ne, ne možemo se više lagati. Muzika je ukla se u apsolutno svaku poru ono tebe i jednostavno priznaj, ti si glazbenica. Nemoj se braniti, da, nemoj se braniti više. To. Ja sam ti e, Tako upravo to. I onda sam, znaš, ja nekako lakše ti živjeti, jer sam bila ono, kako bi ti rekla, vozila sam u dvije trake, ono, konstantno. Znaš, istovremeno sam, ono, iznimno težila tom nekakvom, ono, zakona profesionalnom ostvarenju kao jezičarka, kao prevoditeljica, bla, bla, A onda opet s druge strane sam težila i tome da se ostvarim kao glazbenica. I nekako, znaš, ono, e, kako bi ti rekla, kad voziš tako na dva kolosijeka, ne možeš nijednu stvar napraviti kako treba. U nekom trenutku jednostavno moraš reći sebi, slušaj, odaberi. Znaš, ono, i jebi ga, odabrala sam. Vidjet ćemo jesam odabrala dobro. <laughs> voljela Ono kad si me vozio kući Često je šutnja Rekla više od tisuću riječi Svako crveno me značilo Ono smo skumpandulje Sigurem krasni Što dalje, što dalje Ide nam toliko dobro da... bolje zapravo mi se čini da upadate u neku vrstu paradoksa. Sa jedne strane, uh, poprilično često vas imaju u nekim mainstream medijima, toliko ste već otišli eh, u tu vrstu popularnosti, a sa druge strane, opet, uh, niste došli iz tog sveta, došli ste od dozdo, skaljuže. Pa da, pa me interesuje, evo sad recimo taj slučaj. to ćete uskoro i na Trench Town festivalu u šumi zapravo. Što je sjajna stvar, ja sam bio prošle godine po kiši najveće. Gledali smo i ti bijaš prošle godine tamo. Uh, pa me interesuje koja vam je pozicija sada trenutno negde najlagodnija? Gdje se najbolje osjeća? Ja mislim da je taj e, savršena ivica između undergrounda i između mainstreama ono po čemu mnogi ne znaju, a mi nekako prirodno idemo. Jer ne možeš reći da smo potpuni mainstream zbog toga što imamo jako, jako puno pjesama na albumu koje su mračne, crne, a, a, realne koje ljude teško slušaju zbog teških tematika i teških instrumentala. U krajnjem slučaju nemojmo zaboraviti. To u svojoj osnovi je to ipak jedna marginalna vrsta glazbe. To nije rock, to nije pop, to je rap. I samim time smo već u jednoj ono, puno, puno manjoj ladici nego što su možda neki drugi imamo puno manji vrata kroz koje prolazimo u taj mainstream su puno manje i Tako da ovaj, imaš to, s druge strane, da, to što si rekao, da, mi smo zapravo došli iz tog jednog underground milijeja i ja sam iskreno smatram da je to najveći blagoslov koji nam se mogu desiti zbog toga što cijenim ovo što sad imamo jer nismo instant zvijezda koja je poletila ono kao raketa od 0 do 100, razumiješ, odmah u centar ono svemira, nego smo jednostavno toliko ono baš trnovito po kaljužama i po stranjima rovali da bi našli taj jebeni žir <laughs> i sad kad smo ga našli sad ga ne damo više. to te nauči poniznosti, naučite skromnosti, naučite tome da je danas ovako, sutra može biti može se vratiti opet na ono, naš kao. Danas jesi, sutra nisi. To bi rekao. znači da je toliko loše i da se vrati? Pa vjerojatno bi to imalo neku svoju polku, znaš, kao vjerojatno bi to imalo neku svoju zaštitu. Tako da, znaš, no, to je, mislim da je to dobra stvar. Pa ima jedan projekt koji se... Osim toga, znaš, trebaš ispeći taj neki zanat pod navodnicima, jer eh, nama niko nije dao, ne znam, 98. ili kad smo se okupili ili 2000. Niko nam nije uručio priručnik kako se vodi band. Niko nam nije uručio priručnik kako se ponašati na intervjujima, e, kako se fotografirati za naslovnicu. Razumiješ, to smo sve morali učiti. Ono, I to je sve procesija bi ga i tako je valjda moralo biti i mislim da je, da je to dobra stvar. Naučili smo puno toga i naši novih zadnjih koliko 14 godina koliko smo zajedno u tom bendu. Zato što tu možda ono šati ja zapravo najviše, ovi ostali ljudi su više manje ono kapali tijekom vremena. Koliko su se oni među vremenu menjali? Koliko je zapravo te neke prve postave ono što je danas? Da, prva postave je bila Sat, ja i Ink i DJ Excel, današnji Oli do Boli koji nas je bio pratio ovaj na, na svirkama svirkama. Kad kažem svirke, to su bile jedna, jedna u četiri mjesta. Tako to. Ali, i nakon toga u principu kad smo odlučili ono, negdje netom nakon izdavanja prvog albuma da kao napravimo pratići band, ono, fakat se promijenilo toliko ljudi, ne znam, ima čak na našem sajtu, ono, popis naš svih imena koji su kao protutnjala kroz elemente. Ali mislim da je u biti presudni trenutak dogodio se negdje dvije četvrte kad smo se razišli sa Inkom kao, ajmo reći, ono, razjebali tu nekakvu klasičnu postavu, ono, e, ti radiš instrumentale na kompjuteru, mi repamo i... AMC. Da, nego smo ono išli baš na ovu varijantu gdje radimo pjesmu sa bandom. I to je u biti bio taj neki ono pre, prekretni, ovaj, prekretnica, neki presudni moment. Šta ja znam, ono, u ovom bendu e, stalno je neka ono E, neke su ono previranje u smislu ono tih članova. Ja sam u jednom trenutku čak mislila da bi možda bilo pametno napisati ugovor sa ljudima, jer kao naš u nekom trenutku već postalo dosadno nove članove uvježbavati, koji treba onda opet probe sa starim pjesmama i kao još opet prolaziti kroz to sve skupa. Onda sam takav ugovor, jednostavno, ono, to jednostavno ne funkcionira, mi nismo takva vrsta benda, ono to Toni Cetinski vjerojatno radi sa svojim sviračima ili netko tog kalibra, džiboni, naš kao potpiše se ugovor da na toliko i toliko, ne znam, ali mislim da, da, da Elemental nije band za nekakve ugovore i takve zajebancije. Idemo više na riječ. A to isto kao i pitanje, prije ću završiti, vidjet ćemo da li smo dobro odlučili. <laughs> Zašto ne bi... ne si valjalo da, da sad imaš odgovor zapravo na sva pitanja. Pa to je znači, istina, to je ova konstantna avantura. Da, i to bi otupilo oštricu benda negdje, najvjerovatnije. Ovako te non stop drži pod nekom napetošću. Mogu ono bi se sljedeći album zvati Igra živaca. e sad, osim što, osim imate tekstove takve kakvi jesu, angažovani u svakom smislu, socijalno, politički, rodno, ravnopravno, kako god da bili ste poprilično aktivni kad su bili ovi prosvjedi u Beogradu. Oko cvjetnog, cvjetnog. Da, da, e, da. E sad, ono što mi je recimo bilo zanimljivo, e, znam da su vas čak iz samog grada Zagreba podržavali kao vi to super radite. E sad, koliko je recimo tako ponašanje u, u neku ruku pokušaj minimiziranja onoga što činite? Pa, Mm, ne znam, ne znam otkud je ovo za podršku i to kao, misliš da smo baš nekoga direktno dobili? Pa koliko, koliko znamo, ovaj, se ne znam ko su bili ljudi, ali uglavnom je bilo podrška, pa čak na kraju krajeva i samom skupu, jeli, samom prosvjedu, što je bilo i u suštini to mi, to mi izgleda otprilike kao... Sad nemo, ne pitaj me za konkretna imena, ne znam, znam samo da, ih je bilo koji su predstavljali grad i koji su kao stajali na stranu građana, a sa druge strane naravno jasno je šta vidimo danas na Cvjetnom trgu. Pa, onda imamo recimo tu situaciju što me isto interesuje koliko misliš da tu isto postoji ista ta linija minimiziranja onoga što se zapravo čini kroz, medije e, recimo određenih pesama znamo za taj slučaj oko onog singla Zašto te imam da. koji je praktički bio cenzurisan da. htv i tako dalje a onda su možda shvatili da možda to nije najbolji način da jer nam je to zapravo samo dalo ono dodatni vjetar u leđu. Tako. I onda ajde da pustimo da mi to nekako kuramo što uz podršku prosvjedu, što uz ne znam ja puštanje po tim nekim javnim medijima. na taj način će ispasti kao da ih mi držimo, a s druge strane toliko će ih biti da će možda izgubiti onaj suštinsko pitanje i značaj. Da, pa znaš šta, ja zapravo nisam sigura kako se slažem s tim zbog toga što mislim da ovim našim političarima, ne znam sad koliko ovoj trenutnoj e, vladajućoj strukturi, jer nisam još uopće došla u neki doticaj, ono, nisam ih toliko još promatrala, još su relativno svježi. Ali ovaj, čini mi se da su ove prijašnje nekakve vlade bile toliko na nekom egotripu i na toliko, na toliko su bili oholi i upraženi da jednostavno mislim da uopće nisu priznavali apsolutno ništa što se događalo na urbanoj sceni, na glazbu, bilo kakvoj sceni, kulturnoj sceni, da, da je to njima toliko bilo nebitno. Znaš, ono, kao nekakva, ono, prhut im se skupila na, na, na, na sakovu, znaš, ono, pa su samo odbacili i odmahnuli to dolje sa sebe. Mislim da im, jer njima nisu bili bitni prosvjedi radnika, koji su praktički došli na Markov trg, mislim, tad se nije smjelo prosvjedovati, koji pomak njihovog e, parlamenta, gore i svega i oni im nisu bili bitni. Nisu im bili radnici koji su gladobali, koji su prosjedovali po cestama. Znaš, oni su se odazivali na, na te ono vapaje. A ono što im znači jedan band koji napiše kao nekakvu buntovnu pjesmu u kojoj se pojavljuju oni koji kao nešto ovaj, mi smo ih kao nešto snimili u predizbornoj noći Mislim da to njima uopće nije bilo važno. I um, oni koji su zapravo registrirali Elemental kao aha, političari koji su registrirali Elemental kao aha, to, ovo je da, to oni su super band i možda tako nešto ono podržavali u javnosti ili stajali na našu stranu kad bi mi prosvjedovali protiv njihovih kolega. Mislim da je to bilo više kao ono skupljanje nekih pozitivnih bodova u nadi da će jednog dana kad će biti izbori možda Elemental zasvirat za njih ili naš ono, da će se moći koristiti nekom našom pjesom ili nešto u tom smislu. Mi smo prilično jasno oko toga svoj stav od prvog dana definirali. Ne nasupno za stranke niti čemu. Ono, niti će itko od njih gadova dobiti bilo jednu notu ono, koja je izašla iz nas. Tako da, znaš, ono, tu su džaba, džaba su kreći. <laughs> Ništa od toga. Zašto te imam kad ne daš mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padne koji put ja na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Zašto te imam kad ne daš mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padne koji put ja na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Stavljali su plakate s nekom pametnom frazom lice s kravatom i nekim polutupim izrazom Američkim smješkom onako ni vritnim mimo Nakon 20 dana na crtane brkove ti vidimo Al prošlo je i mi smo popušili spiku Dali ti taj prokleti glas na lijepe oči Valjda na spiku smo pali da, Ti si se doće po fotelje Ušao u sabor, šutio, pustio da neko drugi melje Ušao bi u dvoranu kad bi rekli dižu se ruke Preko veze u neki upravni odbor uposi bez pomuke Plaća je rasla, u saboru nisi rekao ništa Radi je cijeli dan u kantini uz drage ništa Riješio se za stranca neke građevinske dozvole Od grada da dobije zemlju da shopping centar otvore Uzeo si proviziju, kupio stan u gradu Imao jako, jako skupa auto za išta sjednice u vladu tečina te uzela, fino si se uljuljao U samo nekoliko godina daleko si ti doguro Od običnog činovnika kroz rat u mjestoj zajednici U civilnoj zaštiti pa do stranke pa onda u središnici Pa eto ti izbori građani volite Sa tu si di jesi, ma dobro je, ma bolite Tu si di jesi, ma dobro je, ma bolite Tu si di jesi, ma jebo narod boli Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padnem koji put pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padnem koji put pamet Da li kad staneš malo pomisliš što bi rekao kako je vrijeme proteklo dok si uživao Evo opet izbor, opet si se kandidirao I kupio medije iz ljeto iz pašteta Nastupao pod sloganom Izbacimo što narodu smeta A zapravo nisi znao što se zbivalo Zaglibio si preduboko da bi razlučivao Ali još jedna pobjeda i zastupnički honorari Iz oporbe i stranke svi su skandirali Bio si u odborima rezo vrpce crvene Radio ispod radara uz mito i kovite Milijuni kuna na računu se lože Svi te mole za pomoć, uz toj potpis sve se može Unizivo si se tekunima, ljubio si satove Prodao si dignitet za drago kamenje Zavarao si narod, pokazu im srednjaka Oni su mislili da si poštenja. Oni je A prije par godina najžešći komunist On se bori za narod i kaže da je humanist Danas trošak on je hedonist On je prekrasno i radiš, a ne dali Ali prije par godina si komunist On se bori za narod i kaže da je humanist Na naš trošak on je hedonist On je prekrasan čovjek i radiš, a ne idealist Prije par godina si komunist On se bori za narod i kaže da je humanist A na naš trošak on je hedonist Ali poslo ti mediji, teško ih kontrolirat Počeli čačkati kopata, ovdje se ne smije dirat Nekom obrve se digle usko kupetljao prste Ipak ne mogu ništa, nemaju dokaze švrste Ali izgubio si razum, gramzivo grabio za sebe Ne daj Bože da masa digne glas protiv tebe Otpuhivo si cigaru s prozora urbane vile Bez papira, nedodiljiv gad bez duševnog mira Stolac ti se zatresu zbog istražnog zahtjeva I afere izgrađenog shopping centra bez dozvola Uz povlačenje veza zataškalo se sve vrijeme lječi rane mene ljudi brzo zaborave Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padnem koji put ja na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padnem koji put ja na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padnem ne koristim ja na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ moj glas Da li ti padne koji put ja na pamet Da li kad staneš malo pomisliš na nas Zašto te imam kad ne daješ mi ništa Zašto te imam kad ne čuješ jasno da neki ljudi moraju podržati nekoga i, ono, odlučiti se uvaljati u neku tu kampanju jer je to u krajnjem unos. A neki puta i neki čak i osjete povezanost sa nekim kandidatom. Osim bare sam ono, nekoliko puta se bio pravda pod navodnicima zašto je nastupao za STP jer je rekao da zaista vjeruju, to jest vjerovao je zaista u tu ideju. Tako da nešto to zašto oni nastupaju. Ja ne nastupam, pa Ja imam svoje razloge zašto ne i koji su poprilično čvrsti i jasni. A sada ulazim u njihov, ono, da li naši imaju love na računu ili fakat vjeruju ili mi je Josipović došao doma i zibao djete, pa znaš zbog toga su oni s njim jako dobri ili se znaju preko maminog prijatelja. Nemam pojma, u krajem slučaju nije moj problem. Ono. Znaš, jednog dana kad se pokaže, a pokaže se uvijek, jer političari su po svojoj definiciji prljavi igrači jednog dana kad se pokaže, ja se neću morati nikom opravdavati. Tako da, naša ono, moja, eh, moja duša je čista Ali ima jedan problem koji dotiče i tebe i sve. I one koji jesu nastupili i one koji nisu nastupili. Sveden je pod Da. Da, to je ogromna santa <laughs> koju ne znam kako će otopiti, kako će to riješiti, iskreno govoreći. Ja sam članica ZAMPA jer sam se učlanila ono, sa najboljom namjerom da se da netko u moje ime kao autora skuplja te honorare koji meni kao autoru kak ti pripadaju. Jer sigurno neću ja ići sama od radijske postaje do radijske postaje i pitati njih, ej, ste puštili elemental? A dobro jeste, onda meni dajte tih mojih 15 lipa ili 3 lipa ili koliko to već košta. Tako da, znaš ono, e, ja nemam problem s time da me netko zastupa na nekom tako, mislim, to je sasvim normalno, ono, e, to je znaš, ono, da imamo publishera, publisher bi takve stvari radio za nas. Ovaj, što se tiče znam pa fakat ne znam šta se dešava. Evidentno je da je netko nešto nekome, nekoga zajebao u nekom trenutku ali istinski ja bi rađe pričekala da vidim da mi se podastri nekakve ono još dokaza da vidim da je netko, znaš, da se pokrene neka istraga, jer ne mogu ovako na pamet govoriti mm, da je ili nije. Za sada je to, nažalost, eh, ostalo samo na indeks HR-u koji i dalje zapravo ono inzistira na, na toj cijeloj aferi. Ovi ostali mediji su i novostima. Ostali mediji u Hrvatskoj su zapravo ono ušutili oko toga. E sad pitanje je da li zbog straha, zbog poštovanja, zbog Ovih ili onih razloga nemam pojma, ono, jednostavno možete najbolje znam istraživati kada e, Jusipović istekne mandat, jer ćemo tek onda vjerojatno moći ući u neke dosije i otvoriti neka pitanja. Mislim da sada istraživati predsjednike u državi taj se tako svježom demokracijom nema nekog smisla. Mislim, drugim rečima, možete kopat, ali brijem da mu nećete ništa iskopati jer je prejak lik. <clears throat> Ako sada izuzmemo čitavu priču tu oko Josipovića... U krajem slučaju i Sanadera su... Eh, I su dohvatili tek kad je on naš sišao sa vlasti. Sigurno ga niko nije hvatao dok je bio premijer. Pa, zanima me jedna druga stvar, pre svega Uh, to sam i Amerika jeba. <laughs> E, sad si se dotakla zapravo onoga što želim da te pitam. Postoje ta mišljenja da u suštini ta vrsta prava e, možda i ne bi trebalo da zastupa apsolutno niko i da bendovi zapravo treba da žive od svojih svijeta. E sad, to možda može da funkcioniše, ono što kažeš, u Americi. bi, toliko veliko i toliko veliki broj ljudi. Da li je moguće funkcionisati ovdje na takav Da, radio kao medij ili televizija kao medij nemaju reklamni program od kojeg zarađuju. Ja ne bih imala ništa protiv toga da podijelim svoje pjesme free of charge. Neka puštiju jebote, meni promocija, njima program, super. Ali taj si radio zarađuje. E pa jebi ga, ako zarađuješ na tome da puštaš moje pjesme i mojih kolega, onda očekam neku naknadu, reparaciju duševnih boli za to. Tako da, znaš, ono, po meni je to poprilično čista, ono, čista igra, ono. kako bi rekli, ako želiš puštati e, moju muziku i stvarati program s mojom muzikom, privlačiti komercijalni program, privlačiti pozornost slušatelja, privlačiti pozornost sponzora i ostvarivati dobit, onda, znaš, ono, ja bi bila e, jebeni magarac, znaš ono, da ne tražimo od toga ništa, ono, ili ne znam, majka Tereza, a pošto sam ono gladni glazbenik koji mora preživjeti, jevi ga stari, ono, daj mi moj kat. Koliko misliš da bi bendovi mogli samo od svirki nekako da pokriju? Ajde, gladna usta? su koji bendovi, iskreno govoreći. A bendovi... Ajde sada govorimo o bendovima, recimo konkretno i o vama koliko je zapravo ovaj prostor ograničen, koliko pruža mogućnosti da se toliko svira da bi se samo od toga Pa nije ograničen prostor, Ograničena su samo glave, umovi, to je jedino što je ograničeno. Prostor je tu e, granice se prelaze bez problema, dokumente važeće imamo i stvari u tome samo da svirat ćeš ondje gdje želiš svirati. Ako ti imaš neki problem, sa Srbijom, sa Crnom Gorom, sa Slovenijom i sa Bosnom, u krajnjem slučaju ne, našo jednostavno nećeš ići tamo i, i onda ćeš kukati o tome kako imamo malo tržište, zapravo si sam sebi spalio mostove i zatvorio vrata. Ako si čovjek koji ono, želi svirati, radi glazbu i to mu je bitno, ono, to je jedno što ti je bitno, onda ćeš svirati posvuda. Jezične barijere nema, to je prilično evidentno jer ono, sviramo od Slovenije do Makedonije, znaš, ono, gdje nemamo sličan jezik tako da, ono, nema neke isprike oko Jedno ti mogu, ne znam, davati isprike zašto ne sviramo po europu. Jer jednostavno mislim da je e, jezična barijera benda koji toliko bazira se na svojim tekstovima i na porci našalo ono, preveliki, prevelika prepreka. Mislim da bi prvo trebali kao dubioze napraviti pjesmu na engleskom, onda tu sad dolazimo do nešto... Kad pričaš dubiozi, sad sam bukvalno uzela reči za Ta ista dubioza već godinama zapravo svira po Evropi, eh, sa možda jedan ili dva albuma koji su imali na engleskom, ali nakon toga su uglavnom radili na našem jeziku, kako god bi mi sada nazivali. A, I sa tim istim pesmama su nastupali i odlično su prolazili. E sada... Kombinacija, gle ono, to ti je to. Imaš dva albuma na kojim sigurno nemaš tri pjesme skupa. Imaš tu dobar fond pjesama koji možeš svirat, pa onda, hvala Bogu, nakon tri na engleskom uvališ dvije na bosanskom i još dobiješ, znaš, ono, imaš taj neki ekskluzivitet kao... Neki fluid, onda Tako je. bez obzira da li razumeš tekst shvataš negdje o čemu Tako je, osjećaš vibru ono i mislim da je to ono najpametnije što je Dubioza mogla napraviti. Ovdje sa njihov zadnji album koji su stradili na engleskom, znaš ono, to je evidentno, znaš ono, ali dobro, ali e, e, možemo pričati sad o kvaliteti ono, to uopće ne želim ići u tom smjeru, nego jednostavno ti hoću reći, znaš ono, mislim da mm, jasno je koji im je cilj cilj im je svirati van. Tako da ono, osigurali su si novi um, repertoar ovim zadnjim albumom. I ja to pozdravim. Koliko misliš da je, sad govorimo o dubiozi, pričamo recimo i o hladnom pivu, a, brendu koji se zapravo, koji je došao isto tako do, do, do, do nekog nivoa da puni dvorana oko 10-15 hiljada ljudi, ali je došao na taj način da zapravo nije pravio puno kompromisa u svom delovanju zapravo to hladno pivo možda ne zvuči tako žestoko kako je zvučao pre 10-15 godina, ali u suštini to to, to je jedan trend koji je sad malo jeli ostario, pa možda i zbog toga zvuče, zvuče mekše. Kako misliš da oni koji se danas govore, ja, e, to nije to, mislim, to hladno pivo više nije, ta dubioza više nije, pa ne znam, taj elemental više nije, pa taj TBF više nije. Mi to čujemo svakodnevno, koliko mislim da ljudi imaju pravo. Znaš što? Zajebana je, muzika je život kivo i ljudi se vežu u određene pjesme i albume u određenu periodima svog života. Kao što i ljudi koji ih stvaraju, stvaraju u određenom periodu svog života. Zato prvo, prvo hladno pivo nikad neće zvučati kao posljednje i prvi elemental nikad neće zvučati kao posljednje. Ali ste tako i ti slušatelji sa svojih 17-18 kad su prvi put čuli ne znam, moj njegovi njen svijet od elemental su drugačije vibrirali, rezonirali nego što to rade danas. I danas su se njihovi okusi promijenili. Znaš, ono, čovjek kad čuje neku pjesmu, navrmu uspomenu iz tog nekog perioda i imamo tendenciju idolizirati i eh, romanticize, ono, kako se to kaže, romantizirati te neke, uh, neke svoje ono, životne periode i uvijek je prošlost e, ružičastija. Znaš, kao kad smo bili mladi, da, jer je sve bilo divno, mogli smo popiti osam pivi i ne povraćati. <laughs> Znaš, ono, kao to je sve bilo super. Tako da, da, ono, i bit će ljudi koji čovjek govori da su prvi albumi kao bolji ili ne znam što. Ja mogu ti iskreno reći da, e, kad bi me neko pitao da li bolje repam na prvom ili na petom albumu, uopće ne bi bilo sumnje, ono, repam bolje na petom, na prvom prvo sam zvučala kao ono djeverica na heliju, razumiješ, tako da o čemu mi pričamo? Ja ne mogu prihvatiti činjenicu da je taj prvi album kao najbolji, jer smatram da smo glazbeno bili zeleni i da... Znaš, ono, znali smo mi šta mi govorimo, jer smo... Uvijek misliš da si najpametniji, koliko god godina imao, 17 ili 77, uvijek misliš da si najpametniji. Tako da imali smo mi kao neke stavove u tim pjesmama, ali... Ne znam, nažalost, ono, ne bi se usudila reći da su prvi albumi bendova Ja sam možda iznimka u tome, obično ljudi, glazbeni kritičari kažu kao da si na tom prvom albumu nepatvoren, da si tad jedino iskonski i to su Da, možda za neke ono koji prvi album snime sa 25 ili 30, ono, ali kad snimiš prvi album sa 17, 18, kao što se meni dogodilo, onda baš nisi sklon vjerovati da je to najpametnije što ste može izaći. Mogućnost čekanja kraja u miru i bezbrižne godine što dolaze Al da je to smisao, rekao bi da isprasno danje mi prolaze Ja živim za nešto više, note strofe, taktove, stihove, glava piše Drugi moj život je ova muzika, za nju dišem Nemam ambicija, samo uživam dok pišem, dok ju slušam Moj privatni svijet, životni stabilizator Antidepresivno sredstvo, motivator Antidepresivno sredstvo, motivator Moj svijet, elementalitet Glava lupi u glavu, stvarnost lupi ga po glavi Istina ne paše u na cipama, Nisu svi pravi, mi se otvaramo korane Tu u krugu skrivenih misli stajamo riječi po boju i duhu Pred vama i Bogom Jesam što jesam, nekad plaćam, nekad stisnem zub Kad sam jesna, uvijek iskrena, najedna, Otvorena žena, pjesnikinja, sretna i nesretna Mekog srca, čvrstog razuma, da prijatelj Kažeš teško nas je shvatit, gdje si problem Razmislimo najlakše samo ritam pratit Jedni nas vole, drugi nas vole platit, Znam kako to ide, ali ne znam da li ću to ikad prihvatit Naše su prilike i neprilike od prilike jednake Oko gledamo ne repamo jadikov jedna mala vrata, tražim put tvojeg srca Ruka piše, sve dok držam glasne Kažu mijenjam sve dajući vam stvarajući elementalne defte Rima bitka kod dalmatinsko vino, za neka mračna kokino Predale kako torino, lako probavljiva ko čokolada Njome želim nekak promijeniti svijet, stvarajući elementalitet mentalitet Moj njegov je njen svijet Zašto da sam kriv, što sam senzitiv Pokvarte dok tipke plečka dedić Znaš da je Kogović nije skoro jebić ekipa što se nečka Pa šteta od prvog do zadnjeg redka Predstavljam ko repka, a klasa ko mečka Uz živo pasar mi je bitnija Dobro plasa i šta će ko reći Tak sve ode u vjetar zaspan, prirodan, bez bliža Letim sam jer sam panko petara Jebi vjetar, nek nosi maske maske Jer u glavi nema daske Bez smisla za nijanse mi dijele opaske A ne mase, držim se svoje trase pustite me da sviram, pa sam mir Da dirigiram poput pro haske Jer ja sam samo jedan mali u stvari Od sumraka do jutra što poljubi majku Čelo kad na večer sprema stvari i kaže Lutko vidimo se sutra, sutra, sutra, sutra. kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. To je naša priroda i društvo, nek se rodi djete, al neka bude muška, neka bude muška. To je naša priroda i društvo, nek se rodi djete, al neka bude muška, neka bude muška. Mi nađemo zemljaka koji u životu nešto uspio Hvalimo ga tek kad mu se sanduk u zemlju spustio Sebi smo najbolji, srce to osjeća Ima nas skoro kao glasačkih listića Slušamo savjete, hoće popa i prote Pa štancamo djecu jer kume su grehote Navijači na sramote čim se vide se potuku Figa iza leđa dok si pružamo ruku Malo bi ovako pa malo bi onako A može i pošteno ako neće ići nikako Stranca bi da dođe troši pare nešto kupiti pa kad ne dođe do godine istu će cijenu lupit Penzića je previše, a proračun je koma Al pitaj bilo koga u penziju bi išao odma Da može nešto spulja, da komisija to potpiše Iz firme bi odma, pun mu je kurac više Prodali bi sve, al da ostane naše Da drugi s tim upravlja, e, to nam ne paše I trgamo čaše u veselju i flaše U glavu razbijamo, onomski bijemo Urlamo, divljamo, kol kad zabijamo Bog i domovina, sve je što ima imamo kršno tijelo O na dušo, priroda je lijepa, ali zajebano društvo To je naša priroda i Da izrastemo u viša bića bez jedne brige Nije lako slušat tuđu muku, bježi od tog Ne znamo si pomoći, nek nam pomogne Bog Uvijek su drugi krivi, nikad to nismo mi Palimo mozak, nekad smo zaglavili Žalimo se rado, za sve je kriv Balkan Oni što vrijedili su, neki kurac bježali su van Trpamo i gutamo, a svi žive u strahu To je ostalo iz juge, di su vagali riječ svaku po našim riječima mi cijenimo rad Pa se spojimo dugi vikend dok hvatamo hlad Zamisli, mi ne vidimo, oči su nam zdrave Ponosni grlimo sportaša u pet minuta slave Složi smo ko braća svake dvije godine Kad je danes plaćenika istrči na travnjake Mi izvana sjajimo, iznutra sve je pusto Takva je valjda naša priroda i društvo Mi izvana sjajimo, iznutra sve je pusto Takva je valjda naša priroda i društvo To je naša priroda i društvo utrnju gazimo nogom bosom Ne bi prepoznali najbolje ono Mi da prođe pored polako mi Izvana moj zlu zajebanija što i probe čini zajebanijom kategorijom naš, jer je više sukoba, više tu mišljenja koje se međusobno ono kolju, ali opet s druge strane bolje se poznamo. Znamo kad neko sere. <laughs> Kažemo, ajde mi seri. <laughs> pa se riješi te stvari. Nemo jebati. Ima pa i to u svakom slučaju. Da. Sad reci mi, uh, ovaj posljednji album sad već ima skoro 2 godine. Da. Kako ste ga objavili? nekako mi se da da ga održavate poprilično Singlovi. Singlovi su to što drži album na životu, ne samo za Elemental, za sve bendove. Ovo sad što izbacujemo eh, za nekako dva, tri tjedna izbacimo zadnji singl sa tog albuma, Malena. Eh, to će biti ta zadnja pjesma. Zadnja je nastala, zadnja je ušla na album i nekako je red da bude zadnji single snimili smo ju na novo, znači neće biti ona albumska verzija koja je malo laganje, malo će biti više up tempo, jer smo služili da na lajvovima kad ju sviramo na koncertima, da ju malo sviramo u bržem e, bržem ritmu i da nam to više paše i onda smo nekako mislili kao ajde ako više radimo ono spot za tu pjesmu a na spotu kao band svira onda bi jedino bilo autentično da to bude ona svirka kakva je inače ono kako inače ta malena zvuči Dakle, mislim da je to, da je to to. S tom malim ćemo zatvoriti priču, već ono, imamo jako puno pjesama za novi album, zahuktala se priča, tako da iskreno je čekam ono, da počnemo raditi e, onak baš pravo da zapnemo na tome svemu skupa i da ono, zaokružimo tu neku novu priču. Vidjet ćemo. Sad mali čas povijesti svaki čas. Zapravo sa tvoje strane, ja ću te pitati, ti da mi odgovoriš. Ko su za tebe zapravo bili, barem sa ovih naših prostora negdje, rodonačelnici tog hip-hopa, repa? Hm, ima jedan lik u Zagrebu, Vumah se zove. On je bio ono legenda, on je radio taj rep kad još niko nije ni znao kaj je rep. Slaven Balen, on je na 100 jedinici imao tu emisiju koju je vrtio sve i svašta između ostalog i rep. I ja čak kad sam ga bila vidjela na jedinici prije par mjeseci, Denis Leskovar, urednik knjiga koje prevodim, dolazi meni i predstavlja mi kao Slavana. Ja kažem, da, ali znam ga, on je hip-hop legenda. Pa on kaže, pa dobro, ko je vama kurac reper? I vi me stalno svojatate. Ja sam u svojoj emisiji vrtio sve od afrobita do diska. Ne znam šta nisam vrtio. I jednom sam zavrtio par emisija taj rep. I sad ste me vi uzeli kao neku svoju ikonu, legendu, ne znam šta. Znaš, ono čovjek se pranički naljuti ono što ga ja sad opet kao izvlačim, kao evo njega legenda, faca i to. Ne znam, on mi je, makar možda se to njemu ne svidjelo, za ovaj neki zagrebački val, Fat Philly, Frks, oni su pod ovom emisijom Blackout držali zapravo cijelu tu scenu, zagrebačku i ono, oni su ti likovi koji su zapravo već i nam, nas dali priliku da ono, stanemo iza mikrofona, da nam se pusti neka demo pjesma, što je sad bilo nezamislivo. Gdje bi ti došao kao klijenac od 16-17 godina, naš ono, bala i bahat, zajebana kombinacija i nekom, evo, moj u materijali. Poslali bi te u kurac, znaš, ono, i rekli, ajde, vrati se kad naučiš svirat gitaru, tako da. Koliko se sjećaš konkretno Ramba Amadeusa i njegovih prvih <laughs> Odlaziš. <laughs> Ključ od auta idemo davno. Ovo će zbati. Mogu se sjećaš Ramba Amadeuza i tih njegovih prvih uradaka? Pa zapravo i ne. Nemam, ja baš nisam nešto sa repertoarom Ramba Amadeusa. Mogli bi reći prije da sam čula nekakve Eh, eh, rap, eh, rap beat i rap flow i taj groove općenito da sam čula u disciplini kiča. Znaš, to mi je nekako malo bliže. Ne znam za Ramba, fakat nisam ga nešto previše slušala. Sorry. ne, ne, ne, ništa, ništa. Ovo sa disciplinom kičme je zaista nešto najbolje što si zapravo mogla i da kažeš. Jer ako već pričamo o tom nekom... to je to, mislim. kroz pjesme na taj da. način, to je radio koje 80. godina. Da, to je to. Sa disciplinom kič. I dan danas. Da. Ja, ja uopće nisam bila zainteresirana za tu nekakvu ex-ju scenu ili ju scenu, kako se god to zvalo. Uh, meni je to uvijek bilo kao, meh, ne znam, to nije uopće, znaš, ono, nije, uopće me nije interesiralo, ja od svoje 16 godine slušam rap i nekako do prije 5 godina, 6 godina sam slušala isključivo ono, afroameričke izvođače od gospela do ono, hardcore repa, ali samo to. I u principu ono, počela sam kao malo otkrivati neke druge žanrove, počela sam otkrivati neke druge bendove, tako da se meni recimo dogodilo da sam ja prije dvije godine prvi put otkrila Party Breakers. <laughs> prije dvije godine, razumiješ, znači Mislim, ja sam svoju, svoj pubertet, svoje frustracije pubertetske liječila sa nekim drugim izvođačima. To nisu bili ti jugoslovenski bendovi. Tako da sad otvaram nekakve ta nova vrata i bila sam prije par mjeseci u, tvornici na koncertu Disciplina Kičme i ostala sam totalno ono, zabezeknuta i malo ljuta jer je bila velika količina jazz policije koji su došli. Jazz policije? Da, to su... <laughs> Ta takozvana jazz policija, znači ekipa ono glazbenici, stariji glazbenici, kritičari, ljudi koji se bave glazbom, vlasnici klubova, pičke materine dolaze i onda, znaš, dolaze na koncert i onda stoje, ono. To nisu ljudi koji dolaze na koncert uživati, oni dolaze stajat njurgat sa strane i onda poslije pričat kak je prije bilo sve bolje. To je to. Da. <laughs> Pa, htio sam da te pitam između ostalog baš vezano je za, to kako je prije bilo sve bolje. Svi se nekako uvek vraćaju na taj novi val ili ti novi talas, kako s koje strane, ko to voli da kaže. I kao to je bio negdje period gdje pričamo o toj nekoj glazbenoj produkciji gdje je Jugoslavija tada bila praktički na nekom trećem mešu, posle Amerike i Engleske. Wow. Baš zaista sve tako bilo sjajno. Pa ne znam, za ovo treće mjesto gdje si izvukao taj podatak, to je dosta optimistična procjena uz nekakvu francusku, znaš, ono, i, ok, whatever. A, ali, vjerujem, gle, iskreno, mislim da je to bilo fakat jedno polodno i kvalitetno razdoblje. Nakon toga, šta se desilo, imao si 80. Dobro, onaj zadnji dio 80-ih, nešto malo kiča, nešto malo densa, nakon toga onda malo turbo folka, smeća, šunda. Malo više. Da. I šta, i onda kao se nekako scena ono počela revitalizirati kao. Vratilo se opet na bendove sve, naš. Prestali su bitni bit e, ono silikonski implantanti i, i djevojčice koje na dance pjesmice ono skakuću u klubovima, naš, kao. Vratio se rock and roll. U biti se vratio rap po meni, koji je, znaš, ono, nakon te, tog sranja densa i svih tih gluposti, on nekako vratio muziku, kako bi rekli, znači ono, vratio tematike, vratio pjesme, baš ono da si imao što, što čut. I onda nakon toga kao i rok dolazi na velika vrata. Ja mislim da nikad više neće biti onako dobro kao što je bilo za vrijeme Novog Vala, jer je to bila posebna kemija posebnih talentiranih izvođača koji su se našli u isto vrijeme na istom mjestu. Poklopili su se planeti, vidjet ćemo kad će se opet poklopiti. Znaš, ja vjerujem da ima jako, jako puno ljudi koji rade iznimno kvalitetnu glazbu kod nas. Ne znam da li bi to stavljalo pod neki pokret, pod neku, naš, kao zajedničku kapu, kao što je bio novi val, ono. Možda to i nije fair prema nama koji smo kao sad ti neki naši mladi izvođači hoćeli nekog jednog dana neki glazbeni kritičari i nas nazvat nekakvim drugim valom, trećim, četvrtim ili kakvim god valom, ono to ćemo vidjeti. O tome još malo rano suditi ali ovaj, taj novi val je ono, fakat, danas kad poslušaš te pjesme, to su još uvijek dobre pjesme. Ne bih rekla kao da su evergreen, jer kad mi kažeš evergreen imam u glavi ono 50. i 60. Ali to su jebene pjesme i kaj ne bude svega inspirativne su pjesme. Ja kad slušam te stvari, ja imam poriv pisati, Pa onda ti prosudi, našo ono, da li to dobra muzika ili ulice Čuli smo tuđi tebe I sve kečlica i šum vode I stenjanje susjede Ponekad bi pričali kako pobjeći u nepoznato On je rekao da ne srljamo i pričekamo Al jebeš sve i čekanje ja bi odmah živjela On je ostao u sobici, meni je postala premala Izašla sam van brojala korake U glavi vrtjela tvoje rečenice Ušla u banku i udahnula I praznom šalteru se primaknula s rupom u džepu i bez izlaza Rekla sam dobar dan, nešto bi trebala Ja sam djevojka od dvadeset i previše I stvarno ne tražim suviše Dajte da potpišem što trebate Da nađem izlaz iz nevolje Treba mi pomoć za život na rate Jer ne trošim novac bogatog tate ja bi svoj stan da si život riješim Da se ljubavi iskreno nasmiješim su otkrili su LSD i Maricu Pjevali o miru, s Titom nesvrstano stajali Po nacionalnoj osnovi nisu se razdvali Lako bilo je bit filozof u studentskoj kantini Umjetnik bez kinte i muzičar u sredini Di su stvari koliko toliko išle država di štima Lako bilo je bit student u sedamdesetima Moji starci lako su našli prvi posao diplomom u ruci na burzu niko nije išao Živilo se dobro u tom temu Goli otok se prešutio, mijenjalo se temu Studentarija čupava, po diplomi se zaposila Sigurnu plaću kući redovno donosila A udruženi rad znao davati stanove Onda lako je bilo imat velike planove sami svoje gnjezdo Bit opušten bez tenzija Bacit sidro u firmi U ouru do penzija se ostalo Cijeli život za istim stolom Tad se nije činilo sve samo polom Jeftinim trikom nikom nije falilo za hranu Bili su sretni u svom malome stanu Siguran posao, staž penzija Za čas lako bilo se odlučit da dobiju nas su druga vremena, dosta se toga promijenilo Mi smo odrasli već, a još nam uvijek nije krenulo Poslova nema, svi se snalaze kak znaju i sjede na burzi, i u zavezu mi to daju U podstanarskom odnosu sa plaćom na ruke Bez nikakve sigurnosti i glavom punom zbrke Danas premija imat, poslo na neodređeno Taj ko daje plaću, staži socijalno sređeno Nema tog više, danas druga su vremena A ne bi se reklo da smo generacija ljena Mi smo spremni za rad polomit se ako treba Naučili od staraca da novci ne padaju s neba Prošlost nam se smiješi mornim očima A u zraku miriše nostalgija Nema blata, nema svečke, vjetar je zameo sve Naši starci barem žive uz uspomene Pioniri studenti su odrasli, a ni crveni jugo više nikog ne vozi. Dinari su nestali, radnici u pezi ostaje nam nada u dan koji dolazi. A nada je kurva i sad nije promijenila. psujem. To je bila Remi i to je bio Elemental. U evo nekih sat vremena naslušali smo se i Elementala i Remi. Nadam se da vam se dopalo po prvi put u kupeku. Više nema ni onog vremena, ali zato ima dobrog hip-hopa. Osim Remi i Elementala, nećemo sad da nabrajamo sve bendove koji se zapravo bave tim pravcem, ali bi voleo primjerno u kupiku da pustim Didi Dijalu iz Varaždina, isto jedan od ženskih vokala. Pa eto, pre nego nastavimo dalje, samo da se nadovežemo na Remi. Drake Crawl. You got spare. Criminal man, typical sad. Wanna stereotype me, Ice see that's Wanna tear, wanna get loud. Some hoes, but I'm dead. I got your blow counting as a background. Stone face, left round, trains down, bad math, mace. complaints the way on these open doors days overcame over some things can't respond change locks pain drops door source fatal one and more labels and shows abroad when the cage can retaliate break away candidate doing good but I'm food hand of forks quality running teeth running deep all over me all over me Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Mali Vlaj sa sela došao u grad. Postaje Čekao ću ja biti, sad glumit nešto, da ja čitam knjige, stavit ruku na e, bradu i pričam neke priče. Političari su roba na tržištu koja se lako može kupiti i Tako da e, mi uvijek možemo većinu i naravno da će ja složakom bude interesan. Znači, malo pomalo ovaj, ja neke stvari kužim, mislim kužim ja sve, Bog mi da pamet da znam sve. Ti bi gradi aki stvara licemjerni hlad na Splitom, a da za danom sve je veća glad iz kontejnera viri trum, još je bar pari da diže, vadi glavu sprema bocu mora, ne može više, a mora dalje, jer Konkurencija je sve veća Pocari se danju noću samo upornima Smiješi se sreća A ti se smješkaš ka idiot Pijani nerone mali Još uvijek ne sram šta u gradu Kojem glasu dali Egocentričnom ratnom profiteru Megalomanu izgradi A si carstvo prodajući Karita u hranu pija i osta Se pri prostosti za kravate Kad stisnu činjenice vodiš se na Boga domovine Hrvate Grade je ti dosta Očeš Možeš li napokon pa skupit kuda Protjera gostuće carstvo Puno dvorskih luda Pokaži revolt gdje dišpe Šta se bojite digni glas Vrimena je sve manje Ovo se tiče svih vas Dosta je glava u pjesku Na prijedove gledanja s visoka Šta se pravite pametni Ponašate ka stoka Samo blejte u tišini Strava spreuze inicijativu Nalakše slegni ramenima I otiš popi kao na riju Sprema se nevera kiše praćeš porkicu grada Dolazi orkanska bura, odbuvaće dok smrada Laži postaju sve tiše, sve nas je više i više Oluja dolazi, gledajte strah u očima gada Ja mogu sve, yes I can Kompleksi naše željkeca su neizlječiva bolest Primitivni virus koji vas svi želi pomest maknit sa strane Da ne smetate dok planove kuje pa da U gradskoj jezgri kolone bage razuje Šta će njemu natječaj Ilegalno oglašavanje kako zakoni služe Kao podloga za izrkavanje Ako treba nekog zaposlit Rodjak je prvi u nizu Pa mu gradi tornjeve Da budu veći nego u Parizu Tako to izgleda kad kreteni vladaju svijetom Mostici sva stabla, pa zasadi beton Nek rastu vile, hoteli, restorani, parkirališta Vi ih izaberete u sabor Kad izađete na birališta krivnja leži na svima Nisu samo braca i sveka krivi Dokle to dokričete glavu Oni će grabit dok su živi To je zadrti mentalitet Nikad ostaje parola kad pojede sve šta ima Vama će baci otpadke iz postola Izgovorit molitvu i sve na nebesu blagoslovi žutu kesu I ne bude šta više ovaca Da nakupim najviše novaca I daj mi da imam svega A njima ne daj ništa Jel? i narod me jedino može smijeniti. Sprema se nevera kiše, opraćeš porkicu grad. više Sve nas je više i više Oluja dolazi, gledajte strah U očima gada Ovo je žabokrećina, to je katastrofa. I to ne sreće na ništa. To su hoštapleri koji hoće bez lovi zauzeti grad i državu. Reklo bi se da je braci i seki odzvonilo u Splitu vjerovatno jednom za uvijek. Inače, kad smo već kod brace i seke, odnosno kod brace Keruma, e, evo, prosto kao dokaz ovoga što sam sada rekao, ću samo da vam kažem da je Braco e, izgubio prvu presudu protiv novinara, ovo što smo imali prilike da slušamo uz BB Konga, jednog mladog splitskog hip-hopera, što je prosto samo kao dokaz da je hip-hop jako dobra terapija. Pogotovo za mjesta poput Splita koja, pa možemo mi da kažemo isto sada i za mesta poput Srbije koja ima predsjednika i uopšte političku scenu takvu kako ima. Hip hop. Uzmite olovke u ruke i pišite. Ne morate da znate da pevate, ne kao himno. E, kao dokaz svega opet ovoga što sam sada rekao, poslušat ćemo i generala Vua, a inače Didi Dijalu koju smo slušali pre Bibi Konga, ste, ukoliko ste slušali neki od Kupeka, pre svega onaj sa Edom Majkom, imali prilike da čujete i šta je Edo mislio o njoj, a nadam se da vam se svidelo, zaista zvuči svetski. General Wu, jedan ljuti vukovarac. Ostajemo, dakle, na polju hip-hopa. General Wu! Zašto sada šutite? Zato što mi pušite! General Wu. Ok, sa generalom Wuom bi mogli negdje i da zatvorimo ovu hip-hop emisijicu. Nama nije ostalo još puno do kraja ovog 48. kupeka, a pre nego što ga i zaključimo, želio želeo bih samo da vas podsjetim da od 5. do 10. juna u Beogradu i Pančevu će se održati treći po redu festival nesvrstanog stripa novog doba u organizaciji udruženja Turbo Comics, odnosno Turbo Strip. Program festivala se održava u Centru za kulturnu dekontaminaciju, u Kulturnom centru Rex, Kulturnom centru Grad i Inex filmu, te Galeriji savremene umjetnosti, Galeriji elektrika i Doma omladine u Pančevu. E sad, malo ću da vam iščitam šta će se zapravo dešavati na, na festivalu koji je, kako kažu, bogat i kvalitetan bez jedne mrlje i može biti samo besplatan. Kao voda, sunce, vazduh i kosmos. Dakle, 5. juna u Centru za kulturnu dekontaminaciju će biti projekcija dokumentarnog filma Želimira Žilnika, jedan žena, jedna žena i jedan vek. U 8 sati će biti i otvaranje, a onda specijalno hor doma penzionera Bežanijska kosa. I mešovita grupa pevača ima dana gerontološkog kluba Čukarica. Onda otvaranje izložbi, i tako dalje i tako dalje. 6. juna u kulturnom centru Rex Kids Patch projekcija filmova i, i, i, i razgovori Summit Fijuk mreže. A, puno ovoga ima. Uglavnom 7. juna u Kulturnom centru Grad će biti radionice i otvaranje izložbe. 8. juna je Inex film. To je to što se tiče Beograda. 9. juna je GR program u Pančevu. A, 10 a 10. 10. juna također I to je to. Mislim, od 5. do 10. eto. Koliko imate vremena, svratite, pogledajte, za ovu vrstu umjetnosti vam je također potrebna olovka, ali i nešto malo drugačijeg dara od samo sklapanja rima, između ostalog, neki od ovih dana, sad ne znam tačno kog će nastupati i naravno klopka za pionira sa kojima ćemo i zatvoriti ovaj 48. kupek. Mi se čujemo narednog utorka. Dobro večer, dragi posjetioci, dragi gledalci i dragi Javljamo vam se iz Velike dvorane u Sarajevu, gdje se održava završna priredba devetog festivala vojnih orkestara Sarajevo 77. pod simboličnim naslovom Trube mira sa svih kontinenta. A sada dozvolite da vam predstavim učesnike večerašnjeg programa, koja okuplja trube mira sa svih kontinenata. Pozivu organizacijenog komiteta festivala odazvali su se orkestri Demokratske narodne republike Alžira, Arabske republike Egipta, Republike Iraka, Republike Kube i Libijske arapske narodne socijalističke džemahirije, koji će uz zvuke festivalskih konfara mira izvesti kompozicije koje su inspirisane slobodarskim težnjama Oni će izvesti kompoziciju Trube mira sa svih kontinenta u ime slobode.